Biziki luzea, biltzak nagusia atxaleko bietan deitua izan baita eta aldize presidente berriak prentsari egin adierazpenak aratzeko sortziak eta erditan pasatan egin baititu. Egia, biterditan miltzak nagusiak gelditu behar izan dela, bi aldeko abokatuek akordioa bideratzeko denbora eta akziodun guztiak bostetan berriz indirela agilerara. Akordioa lortua eta ongi lotua gauzak aixiago joan dira. Aldi jegaf bikoteak, ludu gifleren akzioak eskuratu ditu, podere osoa emaiten duten euneko begoita amabia okaiteko, Bururatzean, Jean-Baptiste Aldizek lehentasun bat baizik etzuen buruan. Por l'instant, on ane vraiment a essayé de répondre aux attentes de la DNCG. et de sauver le Biarritz Olympique afin que l'année prochaine il soit en Pro Donc euh, ça va être le, premier travail dès demain matin, de constituer les dossiers et les, et les demandes adéquates pour qu'on puisse maintenir le club à l'échelon professionnel. Il faut remercier euh, les historiques qui ont bien œuvré derniers jours pour euh, rassurer les instances à Paris. Et donc on n'a pas encore reçu la date de convocation euh, de la commission d'appel. Euh, on va recevoir ça sous, très prochainement. Et donc, euh, mais le dossier pour motiver l'appel et pour y souscrire est, déjà prêt. Donc on est prêt à, cette étape-là. Laster ukan beharko lukete konbokazio hori. Presidente aldaketa ez da aldaketa bakarra izan. Administrazio kontseilua ere berria da, mugitza momentuko, Brusque Minduri eta Philippe Turgizek osatzen dute baina beste bat deitua izanen da egunen buruan. Hortan ere historikoak izanen dira. Jean-Baptiste Aldige. On a fait un conseil d'administration ce soir, bien sûr si on veut faire un club euh, avec du succès, euh, on a besoin de tout le monde, et en premier lieu des historiques. donc bien sûr ils seront associés euh, à tout ça. Nous, on est encore perçus peut-être comme des étrangers et on espère appartenir à leur grande famille très bientôt en, par le fruit de notre travail. Historikoetan Nicolas brusque bai, baina Serge Blanco ez ginuke ikusi behar, endaiera orzen atzo, baina ez administrazio berrian izan behar